Cele mai frumoase flori Nu-și paseluțele nici trandafirii Cele mai frumoase flori Cresc numai în grădinile iubirii Cele mai frumoase flori Se duc la muncă cu cravata florată. Și chiar de nu ia multă-și pară niciodată Sunt totuși cele mai frumoase frumoase, cele mai frumoase, cele mai frumoase. Cele mai frumoase.